Oh, lak duwe wong tuwa teh. Lho duwe pancene. Sopo? Oh, Mbok Bebek. Kok Mbok Bebek apa sih? Lah ya apa? Yai. Iku lho. Kok Yai? Iku lho Man, aku iki butuh wong pinter. Oh, wong pinter ta. Akeh dot. Lah iya. Masih ngene tanggane Dewi, kok lak ya. Iya. Eh, eh, Pak Camat. Lho iya ya. Pak Guru wong pinter iku. Pinter dot iku dot. Nek saran-saran tanggane barang terus penduduk. man wong pinter. Sing tak maksud dukun, dukun. Oh, dukun. Jelas eno, wong pinter iku arek. Mang apa nang dukun? Lah nang takon iki wis ngerti yo iki, Dot. Hei, kena iki setengah ayo. Iso. Dukun golek kok yuyuh kene lho. Lah iya lah apa merana-merane kok dukun iku ngentekno dhuwit, Dot. Kon iso ah. Lho tak tolong ae mari. Iya tulungno kok, Tut. Tulung aku iki ning muni atemen. Ah, ah. Lho ngene lho, aja kuwatir nek aku ngono jajiku akeh, Dot. Temen ta? Heeh. Iso ngene narik wedok. Lho iso. Yes, aku njaluk tulung yo. Gue nek iso kok njaluk apa tak turuti. Ngono ta? Ya. Wis gak perlu ya. Pokoke awakmu iso kersane awake muni. Ah ngono lho ya. ya. Tolong gak tolong bales gak bales iku terserah awakmu. aku mesti bales. Apa kok njaluk tak pendem separuh? Heh. Ancam. Lah tolong yang ngono kan iku. Lah iya manut ya apa codot iki? Lho mendem apa sih? Hadap. Ayo nang mbok nang mbok diluk apa, Dad? Tuku soto ah. Tuku soto? Lah apa? Lah kok enak. Lah apa? Entak sebet nebok sing jeber kon. Tahu <laughs> lho. <laughs> Kowe iki wong wedok ta Samson kono iki. Babah. Kok malah disebetno dijeber. E, Sawangane, wong wedok iki sembarangan. Ya yes, tolong aku. Ya apa? Ngene, Dot. Aku iki duwe dua aji-aji. Iya. Aji-aji penyeketan. Apa oh. aku kudu nirokno lho ya? Oh, engko apa omongmu tak tirokno. Heeh, mm -mm, kudu percaya mbek dewaku iki. Oh, iya iya ya wis. Wis, rungokno. Mulai. mulai. Mulai. Hmm, yat, mulai. Hmm, yat, mulai. <laughs> diguyu ta, Dot? Aja oh, diguyu ta, Dot. Wis, kene iku lho. Wis, kene iku lho. Wis, buyar. Wis, buyar. Mole. Ten. Kok moleh apa sih, Dot? Rungokno. Kene iku latas e, Dot. Eh, kok ngewoi. Kene iku ya ngono. Awakmu lak njaluk uruk sih, Bro. Iya. Rungokno apa omonge kene kon sing nirokno. Wis tak turut sih, Kemang. Lah kon guyu ambek anurutmu. Lho. Gak nurut iku Mas. Jare apa omonge tak turut, omonge silatun ngomong tak turut, mole. Masuk ngene lho, Dot. Sormano ngono lho. Eh sahur manu. Iya. Nek kon ngomong tak gelek sauri. Iya. Sahur ya, manu tak ya wis. Ngono. Iya. aku iki. Ya wis. Awas, ku geru. Wis. Rungokno dowo aku, Dap. Warek opo nih? Kon mak ngomong jare sahur manu. Wis, wis nek ngene iki dowo aku porek nang gone balong panggang Pak Cikar temenan mas <laughs> Temenan, dowo aku nek diguyu porek. Sing kon maksud ya apa sih? ngene lho ya. Kene sekon rapal aji ngene. Aku nirokno. Nirokno. Oh, ya ya ya wis iso. Mulai. Aji apa? Meneng ae iki aji penyeketan. Oh iya. Sun mata aji penyeketan. mata aji penyeketan. Kon mana gak ceket to? Kon mana gak ceket to? Wong tetel tak ide ya ceket. Kena tamplok tambah. Opo <laughs> to? Dowo tetel-tetelane kok opo dowo? Sing penting mandi pokoke sangen nemu niata. Lah ndi kon mandi wong tetel kowe. Ya wis, iku iku repot kok man. Codot, iku repot. Ya iya, kayak codet iki lho. Kepingin ngenek nemu nia. Diajari nyeketno aji-aji ku tok guyu wae itu si Iku gak tulus nang pikiramu, terusan. itu ah, mon iki aji tetel-tetelan. Meneng wis tak tetel. Kucur-kucuran ae. Wis pokoke rungokno. Ya wis. Wis gak mandi aji ku, Mang. Iya. Saiki aji semar mecem. Semar Mesem ya. Ayo rungokno. Sun Mata Aji Semar Mesem. Sun Mata Aji Semar Mesem. Sebab apa Semar kok mengsem? Wari oleh arisan. <laughs> Repot. Lah iya. Lah Semar sing senenge mesem oleh arisan. Buyar adat, buyar dat. Saiki ganti nae. Sun mata aji semar kuning. Sun mata aji semar kuning. Sebabnya apa semar kok kuning? Mari cet. Ah. Cadot. Eh? Karman. Iya. Cadot ngene, Dot. Lah ya apa sih? Cadot. balik balik kok awakmu iki. Dadi anune kanca tok ae. Lah eh, jare apa sebabe semar kuning? Lah iya iku lak akeh ta. Wes oh, ati masalahne ku akeh. Liane ngono lho, Dot. Sing disaut iku. Gak mandi. Gak mandi temenan, Rek. Liane iku liane. Sun mata aji, ajiku semar turu. Sun mata aji, ajiku semar turu. Sebab apa semari kok turu? Mari mendem. Ngono ya. Mari diomeni santen ngono. Mula gak mari tangga apa lah semari? Antarane. Liane kok. Saiki ngene, Man. Ya Aku bingung aku ngrasakno kodo iki ditolong gak ngerti blas eh. e. Wes, tak ngene. Wes. Jopo apa semar? Sun mata aji, kupu kuning. Sun mata aji kupu kuning. Wis iso iku. Pencokane wit galing. Pencokane wit galing. Gak mangan-mangan nek gak mangan kala jengking. Waduh kedhewe. <laughs> Ora apa kok ngomongan kala jengking iku. Meneng ae. Waduh apa iku? Lho, ya eh, aku gawe doamu. Kala jengking tak panganmu muni aken nek lambe kula jedir. Iya, wis. Ora terus sedat ayo maneh, maneh. Sun mata aji kupu kuning. Sun mata aji kupu kuning. Pencokane wit galing. Pencokane wit galing. Gak mangan-mangan? Gak mangan-mangan? Nek gak mangan kalau jengking? Waduh gede! Terus no, itu lah terus Gak mangan-mangan, gak mangan kalau jengking? Wasi setitik? Wasi setitik? Wajah saipet? Wajah saipet? Pet, rapet kersani Allah. Pet, mampet kersani Allah. Loh? Kita tun. Iku dawa apa? Keliru, Edot. Tuhan arek sunat. Eh! Keliru! Ya, tak bisa eh keliru ini. Tuhan arek sunat. Lawa aku segera japlok kan tamai. Ya, apa kan itu? Sepure sing dawa ya. sepure sing dawa sepure sing tepat ta kok Roman iki opo rek anakku ya ngene kek arek sunat tok kene rek saiki tak kek aja jarang goyang ae ya jarang goyang mau mandi temen iki opo aku tau krungu jaran iki heh aja kok tular-tularno gara gak mandi to jarang goyang kok rek wis iso manjing nang rogomu kok ge ngenekno apa ae masalah mandi yo heeh ya wis ya ya simpenen ae nek wis apal kon tular-tularno tanggamu oh, iya aja kok glatrah ae ya ayo mulai ayo Sun Mata Aji Jaran Buyang. Sun Mata Aji Jaran Buyang. Amuk-amuk sura Meroto, Jaya Meroto. Loh, meneng ah. Bali boleh kaya guyu sih. Lah kene boleh kaya Jaran Broto. Ora <laughs> apa amuk-amuk Suro Meroto, Jaya Meroto. Oh, Ana terusane, Dan. Oh, Ana terus e ta. Kudu swara gemblogok ngono. Oh, swara gemblogok. Cek mandi. Amuk-amuk sura Meroto, Jaya Meroto. Ketebang, ketebang sak tengah warga. ketebang-ketebang sak tengahing margo. Klambi, klambi ireng. Gawe klambi ireng. Jare ireng. Jare ireng. Iku sapa, Dok? Bebekmu kuwi, Dok. <laughs> Wah, apa coba apa itu? Ora apa nek nyale bebekmu ketebang-ketebang. Meneng wae iki doane iki. Oh, terusane. Oh, repot. Ya wis. Ayo. Ya. Sun mata aji jarang goyang. Sun mata aji jarang goyang. Tak goyang tengah latar. Tak goyang tengah latar oleh di Amek nduk bathuk manjlok ngono. Lah iya banyu ngapik nang ndi? Man, iki lho Man. Rungokno ta, Wadah, codet rek. Oh, ana terus e. Ana terusane. Tak goyang tengah latar. Cemeti ku sodo lanang. Sak pira gedene? Sak bathukmu anjlok ngono. Kok iso? Sak pira Man? Aku gak tau bener sih, sak pira gedene? Cemeti ku sodo lanang iku sak tabune gong. Oh, sak ngono. Wi, nane oger mbokmu. Wis, tak terusno ya. Cemeti sodo lanang. Heeh. Tak sebetno Gunung Jogrok? Tak sebetno Jogrok Gunung. Wale. Lah iya. Tak sebetno Jogrok Gunung. Lho, man wale, man. Wale. Ya apa? Tak sebetno Gunung Jogrok. Tak sebetno Gunung Jogrok. Segoro asap. Ayo dolek iwak ya. Lho. Doane iki, Dok. Oh, doane ta. Mm Segoro asap. Heeh. Emaemu? Emaemu. Botekan wadhe jamu? Botekan wadhe jamu. Semplong bolong? Kabeh nek semplonge bolong, Tos. Mosok ndol-ndol semplonge buntu. Kok iso ndol-ndol ki opo oh, sih? Gas <laughs> eh, eh. kami nyeluk semplong iku bolong. Malin nyeluk ning Sri Hatun kok ndol ki opo? Oh, sirep sirep sirep. Ya apa terus? Semprong bolong buntu alu? Semprong bolong buntu alu? Atos watu? Atos watu? Gembuk tahu? Gembuk jembret. Loh, kono apa tahu-tahuan se ton? jarno ae gembuk tahu oh gembuk tahu senen selasa rebo senen selasa rebo kon mana gak mingkem kon mana gak mingkem cabang bayi nemuni ah cabang bayi nemuni ah wong kerang iku iso mingkem iya nek godhok mengo <laughs> kok apa omonganmu ta ton, wis terus no kan ono terusane iku dot ngono ae ora kagak turuten omonge kene oh, ngono ta ya Oh, apa gebiar-gebiar tengah sawah iku, Dot? Mbok de munyul kodhok. Arek iki durung tau jancuk pacuk temenan kok. Iya wis tuntun. Iki duwane iku. Lah kebiar-kebiar kok apa? Cahyane muni ai ku lho. Oh, nur cahyane oh, muni. Heeh. Mergo oh. kena jopo iki mang. Iya ya, terus? Wis ya. Rungokno. Apa kebiar-kebiar tengah sawah iku? Apa kebiar-kebiar tengah sawah wae? Mm, rungokno, sendakep asto suku sunggal. Asto tangan suku sekil, tunggal sawiji plek koyok mati-mati ngadeg. Kayak mati-mati ngadek. Nek Uwes, awakmu kudu gedruk lemah ping 3. Ya apa? Ambek nyambat jabang payen mulih agak ambekan suwene setahun. Bongkok. Ngomong kamu. Ya yo sak menit ngono ae lho. Gedruke ya apa? Heeh. Gak ngedruk-ngedruk lemah, gedruk jabang payene mulih ah. Gak ngedruk-ngedruk lemah, gedruk jabang payene. Rungok ta ah. yo. Jabang payene mulih ah. Jabang payene mulih ah. Jabang payene mulih ah. Ya. Esuk kok gedruk. Sore semute mudal. Eh, Wah, jopo apa tonton? Buyar, buyar, wis gak muruki awakmu dap, wis pegel aku, wis gak leburan. Coba kare sing pokro, dol, dol. Wis dat aja. Aja ngenekno muni adot. Liyane adot. Eh? Liyane apa? Iya, saiki aku pikir panye susah. Saiki ngene rek. Ya, par mana biatun. Iya, ya. Kanggo supaya pikirku mang aja susah. Iya. Aku iku niku lho sing koyo lagu-lagu saiki lho, koyo apa? Buntul. untul until unil eh Unyil Unyil ta unil eh, eh ya unil timbangane mikir muni ah wis ilangno muni ae ngono ta usum sing oh. penting saiki hiburan ya ora ana ya ya ya ya ya ya unil ya ya ya ya ya tak balik moteng tak delok manjae ganteng ganteng oleh nafsu enak turyo agreng sinene ayu lemu beng beng beng beng sayang jengen dang wetenge mlembung Jatuh enak ngene lho. ayo rete-rete mari. Iya. Lho kok ni sore rete-rete? Jare sapa gak iso? Oh, gak tapi iso lho ya. Iya, rete-rete ayo. Ayo. dodol aku sing tuku. Penak. Ono aku sing dodol kok sing tuku. all of a sudden, Master, Master, rasa rakyat dulur-dulur ya. Ayo wis ta. Ayo, ngọt nọ. Ừ. Dạ dạ.